blokatze bat bi manifestaldi eta grebaren luzatzea. Goizean goiz hasi da ostegun nuntako egun mugimendutsua, Disko kolektiboak zazpiako gai gutxitan eman baitzuan itzordua bere ekintza burutzeko. Bayonako posta bulegoa blokatzea erabaki zuen pietunen sustenguz. Horretara behar da Bayonako postarien euneko euna greban dela. Sebastian López Bayonako pietuna da. Ikusiz eh, ez dela ez eh, sozialik uh, gaur egun tokiko zuzendaritzarekin eta be, ikusiz badela mugimendu azkar bat eh, lan erreformaren kontra. Hene ustez, eh, bi borrokak eh, lotuak dira. Eh. Gugure kasuan ikusten aldugu zuzendaritzak uh, uh, ukatzen du uh, mintzatzea uh, pietu den ordezkariekin. Beraz, ikusten aldugu ze uh, ondorioak uh, ukaiten ahalko dituela uh, lan horrek. be, avec les postiers Txatx etxe berri bizi mugimenduko kideak ere plokatzean parte hartu du. Gero eta importantago da olako egintzak butzazia eta olako egintzetan parte hartzea, zenta huain ah, da pixkat dena jokoan dago momentu enten, uh, ah, uh, ah, datorren irabaziko edo galduko dugu uh, bataia hori eta ene usez irabazten aldugu eta uh, gaurko ikintza importanta da zenta hemen uh, posaiak greban eta uh, zuzendaritzak um, uh, engaiatzen ditu uh, integrimer uh, delakoak uh, bere lana iteko eta hori ilegala da. E, eta horrean uh, etorri gira be posta blokatzea. Gaur goizean uh, lan e, batzuk etorri dira be egoera hori kontrolatzeko eta ene ustez uh, delitua hori uh, be azpimarratuko dute eta ene ustez posta uh, uh, kondenatua izanen da, agian. Amarrak arte blokatu dute posta zentroaren egoitza, amar tertitako manifestaldira abiatzeko, denbora berean, sncf tren gidariek gribaren segitzea boskatu dute, euntagoita mazazpi boskatzaile erekin eta bosen euneko eunarekin. CGT-ko erretretadunek ere itzordua eman azuten erriko etxean ameketan, haiek ere beren eskakizunekin baina lan legearen kontrako boju kasustengatuz. San Lajondok dazon lan egindu ogoita ama hoztez. Ez behar behar erretetan zat, eh, ba, badiduta horretatze erreiteko, baina egun eh, erretetan eta eguna da, hanitz, eta elinkon berrin eh, lege horren eh, kontra. Baina gu erretetan zat gira hemen, zentaba edo hiru urte uh, ez duela augmentazionek izan, eh? uh, ni uste 0,1% maizek, eta bon, guai uh, egiten dugu uh, aski dela, e, behar uh, gure situazionea hobetu. Uh, ni, ni akort niz, ba, uh, borroka entzat, zen eta bon, adina pixkat badut, baina ikusten duzulaik eta ze gurnamendiak ze proposatzen dina lege horrekin. Eh, Iduru taut eta berroita amagurte gileat joan gila. Eh, Negoztuko, eh, arrazoina dugu, iteko, borrokarik segitzeko eta ez da morra eman behar. Sendikatuek egila, ez gira bakarrik eta gure, gure buru jantzat hemen behar di. Eh, sendikatua dena, berzeri behar du pentsatu. Azkenean, bi manifestaldiak bildu dira baionako Merkatal Gambaran, bojoka bazkari baten partekatzeko.